بوك تو oitenta e seis perguntas passado dois คุณผูกเน็กไทเส้นไหน que gravata você usou คุณซื้อรถคันไหนแล้ว Que carro você comprou? คุณได้รับหนังสือพิมพ์ฉบับไหน Que jornal você assinou? คุณได้เห็นใคร Quem você viu? คุณได้พบใคร Quem você encontrou? คุณได้เจอใครที่รู้จัก Quem você reconheceu? คุณตื่นนอนกี่โมง Quando você se levantou? คุณเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่ Quando você começou? คุณเสร็จตั้งแต่เมื่อไหร่ Quando você terminou? ทำไมคุณถึงตื่นนอน Por que é que acordou? ทำไมคุณถึงเป็นครู Por que é que se tornou professor? ทำไมคุณถึงนั่งรถแท็กซี่ Por que é que pegou um táxi? คุณมาจากไหน De onde você veio? คุณไปไหนมา Para onde você foi คุณไปอยู่ที่ไหนมา Onde você esteve คุณไปช่วยใครมา A quem você ajudou คุณเขียนถึงใคร Para quem você escreveu? คุณตอบใคร Para quem você respondeu?